yeah. Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, lagialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzu hau. Saio hontan, bizi mugimenduak plazaratu duen udal tresnakutsaren berri ukanen duzue. 2000 eta amaraueko erriko hauteskundeetarik landa, aldaketa klimatikoaren kontra eragiteko eta transizio ekologiko eta energetikoaren alde ari zaiteko. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datorzen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emakkizun honentan. Berriak atala? den hilabeteko zonbait berri. Bizik Stefan Ezel omentzen du. Bizik, egun, 2008ko otxailaren hogeita zazpian utzi gaituen Stefan Ezel omentzen du. Militante ezin asea eta erresistente izana bere hiltzeak partikulazki hunkitzen gaitu. Ala baina, Stefan Ezelek 2008 urte ondarean 2008ko alternatiba egunaren aitabitxia izatea izaitea onartu zuen, urriaren seian antolatzen dugun aldaketa klimatikoari alternatiba egiska, jiekaren gobernu arteko klimaren aldaketaren adituen taldea, bosgarren txostena argitaratu eta zonbait egun berantago. Bere sustengo testuak mundu hobea elgarrikin eraiki dezagun erronka klimatikoari aurre eginez zioen. Hau izanen da 2008ko alternatiba egunaren lema. Stefan Ezelek Euskal Herriko Laborantza Gambarari ere bere sustengua ekarri zuen, botere publikoek bere debegatzea galdigiten zutelarik. Endinebu liburuaren idazle famatua etzelarik oraindik, baionan jeneka zenen sortetxea eta suprefetura lotzen zituen jendekatea sustengatu zuen. Bere laguntza baliosaren uzten daukun engaiamendu iraukortasun eta jendetasun ereduarentzat bizik bihotzetik eskertzen du jaun handi hori eta bere doluminak eta elkartasuna adierazi nahi dizkie bere familiari eta urbilekoei. Lehertuko den ondoko burbula frakinga hotidea, Una Ibrearen mundua ez da birribila blogetik hartutako artikulua. Joan astean, Amerikako estatu batuetan, agitara eman diren txostenen arabera, delako frakingaren edo puskatze hidrolikoaren edapenak, burbula bat eta haren zapartatzea eragin dezake heldu diren urteetan. Txosten horietako batek izenburu ezen adierezgarria du drill baby drill, hala nola silatu pedeka silatu. Egileak, David Jux, geologoak, honela labur beltzen du bertan erana. Ustez, erregai fosilen eurko izan dako arbel gasari eta arbel petrolioari dago kienez bereziki, energi oparotasun aro bat ikartzen digute. Baita Amerikako estatu batu entzat independentzia energitekoa ere. Alabainan, Ipar Amerikan baliabideen produkzioa nolakoa izan den osoki azterturik, ikusten da itxaropen horiak ezinbestean ez dira beteko. Bi arazoin aipatzen ditu ugesek hortarako. Alde batetik, ustiatu diren arbel gas hobiak, biziki fite agortu dira, eta horiek ziren hobi horrenak ez da espero hobiak aurkituko direnik. Bigarenik, bestelako erregai eskonbetsuen tegiak, hala nola areetako petrolioa, ursakonetako petrolioa, handiak badira ere, gaurko zahalbide handigiak behar dira horiek modu egaukian ustiatzeko. Hots ezin da, erregai horiek merkaturatzea egungo igunean. Debora Rogers, finantza analistak itatzi du bigarren txostena. Shell Gas and Wall Street, Arbel Gasa eta Wall Street. Hona hemen bere azterketaren zenbait ondorio. Wall Streetek Arbel Gasa lortzeko neurri gabeko zulaketak sustatu zituen. Ondorio bat izan zen presioak ekoizpen kostua baino txipiagoak izaitea. Arbel gas eta petrolio reserbak egiaz direnak baino asko zahendiekotzat jo dira. Gas naturalaren presioa murriztu da, hein handi batean, gain produkzioaren eruz. Horren helburua finantzanalisten helburuak beteraztea zen. Naitazkoa da eskisto edo xisto delakoaren egiazko balioa neurtzea. Jaro egungo politikak, produkzio aurrikuspen baiko rigietan oinahituak baitira. Labur eranik, frakingari edo eta errigai eskomatzionalak ustiatzeko beste edo zein teknikari eman nahi zaion bultzadaren gibilean espekulazio utza litzateke. Estimatutako analisi geologiko batek erraiten baitiku, erregai horiek ez direla izanen gure energia beharrak asitzeko behar ditugun, soluzio magikoa. Arrazoizkoak bagina, Denik ez ote behar ginukeia, gure energia beharrak zeintzuk diren hobeki fingatu. Fukushima osteko munduan iradak. Artikulu hau, peio zubidearen xe blogetik hartua da. Eta argi astekarian peio zubideak duen natura ingurumena sailan gehitua izan da. Fukushikamako zentral nuklearen istripuaren eh, bigarren urte urrenaren eh, karitara, gogo eta interesgarri bat gehiago ekartzen digu argi astekariak. Le Monde après Fukushima, arte nageri den Watanaberen Fukushima osteko mundua filmean, ofeko hau txak, minutan dio. Etxigarria da ikustea, ondamendiak jotako paisaiak, galdezkatzen gaitu sistema baten hausteaz. Fukushimako istripua eragin dute martxoaren amaikako lurrikarak eta tsunamiak. Baina kausak urgunago dira. Nuklearen kudeaketaren akatzetan dira. Arritzkoak mespretsatu dira. Informazioak eskutatu. Azkenean, koste ekologiko, ekonomiko eta humano ikaragarria. Lurikarak kolpea jo duenean, ez du egin ahoa bezain itxua zen sistemaren agaildurak azalaraztea besterik. Hara peiozubiriak autatutako zonbat atal, kazetariak berak euskaraturik. Ogeita sortzi garen minutan, Michel Fernes mediku eta erradiazioetan adituak dio. Baimentzen delarik alako toksik zitate maila bat, esnetan hainbeste bekegel gehienez, eta ahozetan hainbeste bekegel, eta hainetan hainbeste bekegel, jendeek bekegel horiek guztiak jango dituzte bata bestearen ondotik. Koporo jakin bat ematen dizutenean galdetu behar duzu, norentzako, niretzako baldin bada ondo dago. Ez nauk ezkatzen, laro urte dauzkat. Baina bi urteko hor batentzako balin bada hori onartezina da. Ez da izan behar simplistegia. Aipatzen diren mugauriek komertzialak dira, ez medikutzari da kostionak. Adibidez, zesioaren zako, zero bekerrel egokia, hori litzateke garbia. Oita amabi garen minutan, Michel Fernes bera. Fukushima kutsatuta dago. Zer kutsaturik ordea? kontralatuko dituzten isotopo bakarrak izan dira ziurrenik zesioarenak besterik ez. Gainerako isotopoak ere hor dira. Estrontzioa, behar bada uranioaren eratorien zatikiekin, plutonioarekin eta bar, baina mini partukura gisan, zeinak aireratzen baitira aizearekin eta hautsarekin, eta barneratzen baitituzte jendeek arnasarekin. Hori ere badago Fukushima. Fukushima. hamaz amazazpigaren minutan, Shinzo Kimura erradeokzioetan adituak segitzen du. Gaur egun ez ditugu ondo ezagutzen dosi txikiko kutsuraren ondorioak. Hiroshima eta Nagashikiko leherketa atomikoetan erradeazio bakarra gertatu zen dosi handian. Txernobilgo kasuan, ikasi dugu arrazoa barne erradeokzioetan datzala eta batik bat erikadurak eragiten duela. Oraino, ingurumenak kutsatuta darai, eta harrekin batera pertsonen barne kutsadurak ere segitzen du. Biro Rusiako ikerketek, erakutsi behar dute nola dosi apaleko kutsadura horiek, sartzen diren soinetan, nola erreakzionatzen dueten korputzek, zen ere egiten dituzten. Epeluzerako ikerlan horiek ezin dira egin, txernobiren baizik. Ogoita meritzigaren minutan, Shinzo Murak segitzen du. Kuk, gau bizi dugun egoerak erakusten du, aro berri batean sartu garela. Erradioaktibitatearen aroan, Fukushima prefekturako jakiak ez zira saltzen eskualdetik kanpo. Baina, gertatzen duen istripuak, hauzoko eskualde guziak ere kutsatu ditu. Hala ere, eskualdo horietako nekazaritzako produktuei, etzaiei nolako jarraibenik benik egiten. Tamalez, irutzitzen zait, arazo larria gotu egiten dugula, kutsadora japoniako uarte guzietan barriatuz. Alde batetik daukagu lekuan bertako kutsadura, eta beste aldetik horren txakabanak eta. Horrek esan nahi du, biktimak gertatuko direla, horietan ere, espero ez diren lekuetan. Katu taldearen atxteren kontrako kantua, herriaren ahotsarekin jarraituko dugu. Mendetako historia duen herri txikia da gure euskal herria Lauta da mendizerra desertuta ondak, bilbotik tuterara Batzuk nahi omen dute defendatu gure herria por lan ez betez mendia Baina gorkar gedoko Botzeko ez dira they go as the FO. Hot your la tengo. Euskal Tresnak kutsa bat zertako eta norendako. Bizik Udal Tresnak dokumentua Ipar Euskal Herrian aurkeztuko diren 2008ko martxoko erri etxeetako hauteskundeetako zerrenda guziei, haien etiketa politikoa edozein izanik ere helaraziko die. Hauteskundeak baino urte bat susen lehenago, bizik Osatzen ari diren hautagai zerrenda guziak, tresnako txabat eskainiko die, non aurkitzen alko baitituzte hainbat ekintza proposamen zehatz, herri edo herri elkargo mailakoak, tokiko eta egiazko klima energia eta transizio ekologiko plan baten oinahiak izanen direnak praktikoki, tresnak utxak ekintza proposamen zehartzak biltzen ditu, gaurdanik gauzatzen aldirenak, konduan hartuz gaur egungo gordailu juridiko eta administratiboa, bai eta erikoetzen eta erri elkargoen egoera finanziarioa ere. Beste molde batez erraiteko, ekintza proposamenak 2008 ko martxotik beretik plantan emanak izaiten ahalko direnak, Transizio energetikoaren aldeko delako legea goaitatu gabe, Eta gure lujaldea zinez energia transizio desmartsa batean sartzea ahalbidetuko dutenak, klima eta bioanistasunaren babesa lagunduz. Lan hortan buru belarri ari izan zen biziko transizioa lantaldeko kidezira Mathieu. Eta erraiten aldi guzu zertako importanteak diren hemendik 2008 arte ditugun urte horiek? Argike eran eh, duzun bezala, 2008an iraganen dira erriko etxetako hauteskundeak. Horrek eran nahi du, elduen urtean, eh, erritarrek hautatuko dituztera beren ondoko sei eh, urten dako ordezkariak. Eta aldu diren sei urte horiek bereziki erabakigarriak izanen dira, bai energia mailan, baita ere ekologia mailan. Ordean, ekologia aipatzeko pixka bat, lehenik e, eh, eranezake hainbat urtez geroztik aipatzen daukuten alakita, aldaketa klimatikoaz diadalnik oartzen girela, gero eta frangoagoa gertzen dira ualdeak, idorteak, baita ere udako suteak, eta nik uste horiek eh, baizik osatzen dute uzkalketa klimatikoaren astapena, ez baditugu gure osaiak aldatzen. Orduan, hola segitzen badugu, gero eta gehiago zailtasunak izanen ditugu, ur uh, edangarri edo janari xanuaren eskuratzeko, eta horregatik munduan zehar ondorio ikaragarriak izan daitezke, adibidez gaur ezagutzen ditugu uh, eh, petroluaren gatik gerlak, Eta eh, zuri gaitzaz, bihar uraren gatik gerlak izan daitezke. Beraz, arazo sozial eta ekologistak apatu eta ezin genuke ahantzi errealitate ekonomikoa. Denek dakiten bezala energia fosilak desagertzen direlakotz, gaur baino askoz kariago izanen dugu energia. Zorionez, tera bideak uh, eh, existitzen dira, eta beraz, arazo guziak kontutan hartuz gioz, baita ez padakoa trantsizio eh, energetikoa eta ekologikoari pentsatzia, eta proiektu ambiziotsu jen alde, tokiko autetxiak izan dute sekulako ardura, aniz gauzak egin daitezkelakotz errian bertan, gehienetan autetxiak pultzatuik. Klima aldaketaren eta energiaren gaiaren ahloan, ez da segidan tokiko mailari pentsatzen. Alta likuko elkargoek erantzukizuna badute. Bai, esplikatuko dizut uh, pixka bat uh, zer uh, erabaki dituzten uh, frantziako uh, Beraz, zientifikoek uzkelketa klimatikoaren heina ez gainditzeko nazioarte mailako helburuak finkatu dituzte. Frantziarenako adibidez, mila eta bederatzi egun eta lauetan ongo eta urteko mailarekin alderatua berotegi gasen emisioak bi mila eta ogoia bitartean, eguneko berrogoia zipitzea eta bi mila eta berrogoi eta amak eguneko eh, lauetan ongo eta amabostez murriztia horiek dira beraz frantziako eh, helburuak. Baina uh, klima aldaketaren aurka eta transizio energetikoaren aldeko borrokan, tokiko ekintzak behar dira abiatu ere. Ozan, zure eh, galderari erantzuteko, elkargoek eta errikoetxek badute beren uh, lujaldeetako egitaren eta egituren jajera aldatzeko aukera, Eh, nazioartean eta estatu mailan eramaiten den politika gorpuztuz. Baina eh, nolaz, nolaz borroka hortan parte hartzen alduen eh, erriko etxe batek. lehenik badira e, isurketa edo imisio zuzenak. E, adibidez, iriko argia, eraikuntza publikoa, garraioak, eta azkenik e, elkargoek baute pixu ekonomiko garantzitsu bat, eta beren lurraldeko eragile sozioekonomikoak erakartzeko gaitasuna ute. Hala, hori eran eh, behar da argiki. Hordion, uh, hori guzia bideratzeko eta autagai guziak launtzeko, 2008 urte hasieran bizik erabaki zuen kutsa kutsabat irudikatzia, erriko etxentzat eta erri elkarguentzat, eta kutsa hortan beraz ekintza konkretu proposamen zehatz batzu bildu ditugu, E, Aztapenetik ideia izan da, ipar eskualerian orkestuko diren, aurkeztuko diren bai e, bimlata amalaueko martxoko eriko etxeetako e, hautezkundetako zerrenda guziaik gana joitea, transizio energetiko eta ekologikoaren bultzatu dezaten. Eta zer hatxe maitean atresna utxan? E, Lehenik utxa hortan, aurkituko dute autagaiek klima energiaren erronken aurkezpena, eh? horiek eh? ditut aurkeztu eh, badu zenbait minutu hor eta ondotik eh, txemanen dituzte berroita amar ekintza fitxa, ama bi arlotan banatuak direnak. Bak, ordean, arloak dira eh, lehen arloa irigintza edo urbanismoa. Adibide bat emaiteko, iri edatzeak, laborantza lur eta eremu mu natural bat hartzen du. Horrez gain, azpi maratzen dugu amar urtez ipar eskoal laborantza ere muek aldiz gehiago gibela dutela frantzian baino. Alta, legearen arabera, laborantzako lujak zaindu behar dira lujaldean elikadura buru jabetza seguertatzeko. Ordeon, hori nahi genieke horretarazi edo jakinarazi autagaiei kontutan hartu dezaten urbadismo edo irigintzako dokumentuetan. Jo badugu mugikortasuna, adibidez eskatzen dizkiegu autagaiei txirrindurarien dako bideak. Ondotik izanen dugu energia, ekintza simple bat adibidez, Itzali ditzagun, iriko argi geienak gauherdi eta goizeko bosten artian. Bestalde, energia berriztagarrien zabaltzeko proposamen enteresgarri batzu atsemanen dira gure kutsan. Jo, energia bada, eta ere, eraikuntza. Ba, dibide bat emaiteko berriz, erran nezake haute bultzatzen, bultzatzen bauten eraikin publikoen zahar berritatzea, kontsumoak apalagoak izanen dira, eta gainera tokiko langileek, erriko langileek, lan uh, eh, eraginko ja izanen dute. Gio izanen dugu ura, edo nolaz balia babestu eta zeruko eh, erortzen zaiku neuria baliatu legea errespetatuz biztan dena. Ondotik uh, laborantza, uh, eskualeriko laborantza gabarak uh, sekulako lagan du iparaldean, baina nara ere irriko etxe batek iten alditu uh, mila gauzak. Jo esan ditugu oianak, ekonomia ere aipatzen dugu, kontsumo eko arduratsua, izanen dira ere zaborak, edo adibidez, uh, eh, espikatuko diegu uh, eh, autagaiei nola ondarkinen eh, murkisten al dituzten, eta galditzen diren ondarkinen uh, nola baliezen al dituzten. Gio batut honu aipatzeko berneguneak eta arriskuen kudeatzia. Hora, horiek dira beraz amabi arloak haipatzen ditugunak gure ekutxan. Eta azkenik, uh, eh, iru fitxek zerrendatuko dituzte hainbat gogoeta eta aholku praktikan eman behar den klimaenergia estrategiaren ikuspundu horoko alde, bai eta estrategia horren indartzeko eta laguntzeko behar diren formakuntza, sensibilizazio eta komunikazio desmartxak. Komunikazioa izi gari importanta da gultzatzen dugularik uh, eh, horako desmartxa alternatibo bat. Berdin, eh, hau, sartzaliz, osagai batek hartzatok, eh, Matiok eman adibideetan, eta amabia arglotan, eh, ba, baitira esperientzia konkretu batzu, eh, erronkak azpimarratua, pausu argiak emanak, eta hori da pixkat eh, biziren beste atal bat, biziz autua da aldaketa klimatrikoaren eh, aldeko borro, eramaiten duen borrokaren zat, baina hor da erakusterat ere da proposamen zehatzak ere badira kritikaren giberetik, eta amabia arglotan berrogoita mar fitxatan, emaiten direla jostuki adibideak, eta adibideak dira eh, hainbat erritan, uh, medikugun edo medikugunago gaur egungo legediarekin emaiten dituzten alternatiben pausu konkretoak erakutsia direla. Bat emaiten alduguna, aipatu duzu Mathieu, eh, zaborgaren gaia, hala, eh, baditugu anitz kasu, eta eman ditugu ere Euskal Herrian ditugunak. Euskal Herrian hor eh, zaborgaren arloan badugu gipuzkoako kasua, eta hor badira hainbat erri jadanik sartu direna filosofia hortan, zero zaborgaren filosofian, eta hor aipatzen dira zazpi fitxatan, pausu ezberdinak zaborgaren prebentzioa, beretabil pausuak emana dira zabor edo ondakinen arloan, esplikatzeko nola berden gai hori eh, gutitun eh, eguneroko bizian ondakinen eh, gaia, baina erriko etxeetan edo elkarteetan edo elkargoetan diren zabor eta ondakinen gaia nola tratatzen alden, fitxabat prebentzioari buruz, berrerabilpenari buruz, birziklatzeari buruz, valorizazioari buruz eta baztertzeari buruz azken etapa. Gana beti molde pedagogikoan egina dela eta hainbat elbide emanak direla fitxabako bukaeran nun ezagutzen aldiren konkretu konkretuki erriak eta errioien elbideak bakotsak eh, barna dezan edo ikus dezan nola gauzatzen alden. Hori zen nara, adibide bat emaiteko, eh, hainbat ataletan atxemaiten dituzue eh, ber adibideak. Bestenez, mesu pratikoan emaiteko, fitxa oiek beraz eh, txosten moduan eskuragarria izanen dira, eun horriko dokumento bat da, eta deskargatzen alko duzue uh, eh, bizimugi.eun eta hainbat atal ere imprimituak izanen dira guziak banatzeko helburua baita eskolerriko iparaldeko eunda berroita emiretzi herrietako zerrenda edo autagaiek uh, eh, eskura dezaten eta denek eh, gaurt, gaurtik goiti azken final ondoko urte untan beren proposamentan integraditzaten ahalbezain bat proposamen zehatza gaurtik goiti eta gaurko egoerarekin borrokatzeko eh, aldaketa klimatikoa eta transizio energetiko eta ekologikoan murgiltzeko. Katu zen bizi gai hau txartatikan uste gabean noiz baitina den guer nahi eta horrela ibiltzen geran sortuz sortuz gure aukera atxeden ikartu gabe lana eginez goaz aurrera kate horretan denok batera gogor kilotu dikaude Gizkonen lana jakintza dugu ez dagutu zaldatzea Naturarekin bak izan eta harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotu bertatikan irautea Ezaren gudaz, baietza sortuz Ukazioa, legetza tartuz Beti aurrera, joatea sortu ginen, enborretik Sortuko dira, besteak Burruka hortan, iraunen duten zuaitz arraska gazteak Beren aukeren jabera ikiz Ta erortzean berri lokeikiz Ibiltzen joanen direnak Ez daukanak ongi hoidaki Eukitzea zein den ona Bere premiak bete nahirik Beti bizi da gizona Gu ere zerbait bagera eta Gauden tokitik hemendik bertan Saia gaitezen ikusten Ametxeroak basterturikan Sasi zikinak bingo zerreta Bide hon bat aukeratzen Gizonen lana kakintza dugu zagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta Harremanetan txartzea Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraiak lurrari lotuz Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz Bukazioa Bukazioa legetza tartuz beti aurrera joatea Gustortu ginen, ez morderetik sortuko dira Besteak burruka hortan iraunen duten Zua izardazka gazteak Beren aukeren jabera ikiz Ta erotzean berriro keikiz Ibiltzen joanen direna zuten Zura izardazka Kasteak Gertak iztunen Indartza argiz Gure ametsa Arrazoi garbiz Egiztatuko Duten Itzorduak atala Zuen egutegietan Markatzeko datak Piajatxean, martxoaren emeretzian, bai honan, bizikletari buruz ikasteko parada, txihindola elkarteko kidek proposaturik. Txirindu bat nola utatzen, zaintzen, konpontzen eta ekipatzen ikasi nahi duten entzat, norberak berea ekardezake, biogintza elkarteak antolatu ileja da, saiot saltegiaren onduko gelan izanen da, Espainiako karrikan, atseko seiak eta erditik, sortziak eta erdi arte, parte hartzea libre da, hatik izena maitea aholkatua da, zenbaki untarat deituz. Zero bost, bost bederatzi, bost bost, sei sei, Zortzi bost. Bizik korrikan parte hartuko du. Martxoaren augoita lauan, igandearekin korrikaren heltzea baienoan iraganen da. Biziren kilometroan parte arte nahi idutenek, itzordua dute baionako zubigorri edo grenet zubiko iparaldean den biribilgunean. igandean martxoaren ogoita lauan goizeko hameiketan bimila eta bosteun eta bat kilometroan. Korikaren goitatzeko demoran, hamaiketatik goiti, biziren batukada hor izanen da, parte hartzeari besta giroa emanez. Bizirik, bizi mugimenduaren zazpikaren emankizun hau bururatu da. Entzuleer, itzordua fikatzen dizuegu, apililaren hama bostean, astelenarekin, agatzeko zazpietari goiti. Aldi honetan, bizi mugimenduak, garraioen arloan eta autoari alternatiben plantan emaiteko arloan, eramaiten duen lanaren berri ukanen duzue. Anartean, berri gehiagoren gure kure web bizi uslasai, bizimugi.eun. Bizimugi.eun. euskaliratiak, Siberoko botzarekin, maulen, lautan hogeita ma bost, kakotx bost, frekuentzian. alkatea Kanta dezagun batea Kanta dezagun Kanta dezagun Kanta dez Kanta canta kanta, dezagun batea kan, kan, kan, Kanta dezagun Kanta dezagun batea kan, Kanta de, canta, canta, canta kanta dezagun batea canta. Gure arbaso bazterretan Idazten dira euskaldun maitasun gorrotokat Antibako gizarte laburretan Ikusten da benaun aldi berri bat Urdinen atzatik gatoz Gure adena babestera Gure herri borrokaren Zapore, vapore Dotore, lanpernetan opore Armarka da matxinatu Urte luzeetan errefusiatu Basarriko mafietan Afai lanpernen Mugalari komandotan Egun latzak, mai baten erdian askatasun oso bat Itxasoko zapore oroimenak, abeslari enzendimendu dira Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia Zubeltzaren sugarran, zubeltzaren sugarran Zubetzaren zugarran Zukaldatu egiten da gure herriaren historia Zubetzaren zugarran Zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera Zubetzaren zugarran Zukaldatu egiten da gure herriaren historia Zubetzaren zugarran Zubetzaren sugarran La merna pikurtu dira Zubetzaren zugarran Gure raparen herrian Soldatak eta iraunkorra ikasitako forro en el elikagai Zazu txua elkargiro alai Herri bazan batu gabea Entzuten da Lagoaren olerkitan Gure sentimena Gure poroimena, Ikasketa onbat bizitzeko gugarena Euskal gizaki Hiko pason dobuzki Biniro bat bezain zarraten Euskal izkuntzarekin Ulergarritasuna artezin Gugaren ari ez egin muzin Erreko baizara Zubetzaren sugarrarekin, Zugarrarekin Zubetzaren sugarran, Zubetzaren egiten da gure herriaren historia Zu beltzaren sugarra non zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera Zu sugarran su non zukaldatu egiten da gure herriaren historia Zu beltzaren Zubeltzaren Zu 하였어요. 와인인 그것 날된 아에이 아예네 Już nie znajomają Wejnin Głod najdę Dziki jajno łod najdę Euskal Iratiak Euskaldunak girelako Asena Zagoako Egean zukiak aurkezturik Flashberry, Humanitea Antzerki Konpainiak jasmina Kadraren obra antzerkiratzea erabakidu, du Palestina eta Israel arteko gatazka aipatzen dituen liburu famatutik abiatuz. Hunen aipatzeko, John, doni bane bobangelatik zuzenean zaitugu. Bai, bai, eh, hemen Humanitea Kompainia latanta antzerkiaren prestatzen ari da. Noizko prestizaren dira? Martxoaren ogoitabiko, ostiraratzeko sortziak eta erditatik goiti. Mil eskerion gurekin zuzenean egunik, beraz, ogoitarazten duten zuler, Yasmina Kadraren latantan zertia ikusgai izanen duzuela. Martxoaren ogoitabian. Doni bane garaziko, bo bangelan. Obe lekien hain zinetik atxikitzea. Zero bost, bost behatzi, iru zazpi, zero, sortzi zenbakira daituz. Zero zazpi, zero, iru zenbakira daituz. make it Democracy dem na way mane ko na to ni la wara dem Irratiak Euskaldunak irako Haur kantu txapelketa aurten da Iparraldeko finalerdiak Siberuan apililaren amairuan Santa Grazin Lapordin apililaren amalauean Bayonako antzokian Eta basen afaruan maiatzaren bostean Armendaritzen Parte hartzeko provintziaka Sibiruaren zat. Sibiuko botzilat deit, hartzen, zero bost, berrogeita hemetzu, hoita sortzi, hoita bediatzu, lautan hogeita zazpilat. Lapurtarek, gure ihatian, deitu olatz, zero bost, bost bederatzi, bost bederatzi, iru zero, zero bat telefonotzen bakian. Eta basen afaruan parte hartzeko, iruleiko ihatira deit, Kristof, zero bost, berrogeita hemetzi, hoita amazazpi, amalau, amikarat. Zero amalau, amikarat. Amaren bulara, hauraren janari, hauraren negara, beti hunkigari, baratzunen erdian, goseak nagoni, zue bular lastanen, antxista egari. Zue bular politak, zerien jostailu edertasuna kontuz gorderik behar du zaude isilik aurra ez egin negarrik munduak ez du eta malkoen behari handitzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balio du jarai zue bidetik hobeda horrela gauza denen gainetik aizea bezela Amaren bulara hauraren janari hauraren negara Beti unkigari barratzunen erdian goseak nagoni zue bular lastanen hantzista egari Amaren bulara hauraren janari aterpe xamur hortan Lohartu nahi dut Amaren bulara hauraren janari Aterpe xamur hortan lo hartu nahi dut graziat euskaldunak girelako